Kocham, jeśli jednak znajdziesz kilka kulek znajomych, co jest mało prawdopodobne, to tylko dlatego, że zawiodła nas pamięć i ich pochodzenia nie byliśmy w stanie dożyć. Przewinione intro! Jedziemy! Co się dzieje? Co się dzieje? Zamoliłeś się? Zamoliłeś się? Ej zio, to jest wielki yo Nowy smak Wielki yo Wielkie yo Ostasz, tak? Przynosimy wam 3H sky, sky. 2002 rok Trzeba pójść do przodu krok, co? Yes, Zawsze trzeba być ten krok do przodu Ilu mam już na śledzach? jestem jeden, tak? Wtedy, aha Więc nieważne ile razy powiesz się Ile razy wsadzisz swój tekst, yo I jak bardzo będziesz balansował Nie będziesz mną no. Proste? Ja jestem ten jeden Wtedy, a? Więc morda ученик не <laughs> весь доскетший.